37951 fatvo. Savol: Ramazonning oxirgi 10 kunligida masjidda e'tikof o'tirish qanday bo'lishini bilmoqchi edim. Men ishlayman va ishim soat 2 da tugashini inobatga olgan holda javob bersangiz, masjidda doimiy qolishim shartmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. E'tikof o'tiruvchining masjiddan chiqishi e'tikofni buzadi, chunki e'tikof bu Alloh taologa to'at qilish uchun masjidda qolishdir. faqatgina zaruriy holatlar uchun chiqsa bundan mustasno, masalan, hojatxonaga borish, tahorat olish, g'usl qilish, agar unga masjidga ovqat olib keladigan kishisi bo'lmasa, ovqat olib kelish va shunga o'xshash zaruriy hamda masjidda qilish mumkin bo'lmagan ishlar uchun joiz. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. an-nabiy sallallohu alayhi va كان idza صلى yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu va kana la yadkhulu al-bayta illa li hajati al-insan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam e'tikof o'tirganlarida darchadan boshlarini menga tutardilar. Men esa uni tarab qo'yardim. U zot uyga insoniy ehtiyoj, ya'ni qazoi hojat tufayligina kirar edilar. Sahih Buxoriy 2092 chi Sahih Muslim 297-hadis. chi Ibn Qudom rahimahulloh shunday deydi: Inson hojatidan murod baul va katta hojatdir. Bu ikkisi kinoya qilingan, chunki har bir inson ularni qilishga muhtoj bo'ladi. Hojatning ma'nosiga ovqat va ichimlikka bo'lgan ehtiyoj ham kiradi. Agar e'tikof o'tiruvchining yegulik olib keladigan kishisi bo'lmasa, yegulikka ehtiyoj sezganda chiqishi mumkin. Shuningdek, unga zarur bo'lgan va masjidda qilishi mumkin bo'lmagan har bir narsa uchun chiqishi joiz. Agar uzoqqa cho'zilmasa, bu uning e'tikofini buzmaydi. E'tikof o'tiruvchining tirikchilik, kasb va hunar uchun masjiddan chiqishi e'tikofga ziddir. Doimiy qo'mitadan so'raldi. E'tikof o'tiruvchining kasalni ziyorat qilishi da'vatga ijobat qilishi, ahlining hojatlarini bajarishi, janozaga ergashishi yoki ishga borishi joizmi? Bu savolga quyidagicha javob berdilar. Sunnatga ko'ra e'tikof o'tiruvchi e'tikofi davomida kasalni ziyorat qilmaydi, chaqirilgan joyga bormaydi, ahlining hojatlarini bajarmaydi, janozaga qatnashmaydi va masjiddan tashqaridagi ishiga bormaydi. Chunki sahih hadisda shunday vorid bo'lgan. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. E'tikof o'tirgan kishiga bemorni ziyorat qilmaslik, janozaga qatnashmaslik, ayol kishi bilan yaqinlik ham, boshorat ham qilmaslik, faqat zaruriy ehtiyoj uchun chiqish sunnatdir. Ro'zasiz e'tikof yo'q. Jami masjiddan boshqa joyda e'tikof yo'q. Sunan Abu Dovud 2473-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba: Sahih Abu Dovud 2473. Manba: Doimiy qo'mita fatvolari 10-mujallad 410-bet. Allohu alam.